irureiko irratiak ogoita amabost urte. Ibiako itzuntan ondaiziela saio berezian urte betetzea ospatuko dugu. Gurekin zuzenean iparalaieko trikitilariak, amaiarri uzpeiruz Filip Albor, Pantsiz eta Thierry Carrer kantariak. Eta zuek entzuleak biztan dena, iruleiko irratiaren zatu duzuen atxikimendua erakusteko, deitu! Eta elgarrekin, kantuz eta dantzan aizanen gira. Ibiako itzuntan, amekontai goiti, onda izila saioan, Euskal Euskal Iratietan! Eta lutura ezin hobia gure gomitari ongietorri erraiteko. Iruligiko irratiak egan bezala ogoi. Tama bost urte, aste buruntan abiatzen du urte guziz bezala kampaina, behar da kampaina bereziagoa aurtengoa. Maritxu Lopepe zuzira Iruligiko irratiko presidentea, egunon zuri? Egunon? Bai, ah, bai, bai, bai, bai. Bai, kuan. Bai. <laughs> Ara, oita bost urte joan direla, historiari soiten badugu. Bo, ze bilakaera izan du irratiak, eta gaur egun ze fasetan aurkitzen da? Be, eh, bon, naiz ezten hola eh, uh, bizki kanbiatu behalare, eh? bere eh, denbora segitu du, goita ama bost urte, bon, lehenik hasi zen ideia batetik, eh, herriko jende batzuk, herritar batzuk behar batxen ditu zutelako, zordean hasi zen, uh, ara, laro gehi eh, urte astapen hortan, niz, moimendu zelaik uh, eskuale egiuntan, sailguzietan, politikan, kulturan, denetan, eta ara, ihati, uh, elkarte baten sortzeko ideia, hola sortu zen, uh, etzen, arteian sortu, hola erten badare, mekasik, arteian onduan, gio arteian, eta alare, oitama urte berantzen, berantago ebe baditugu badugu eh, etxe bat, eh, irrati eder bat, eh, material ona, ara ez da lehenoko, dena leheno hori konparatzen ala, baitugu ekipatzu argon profesionalak, bagira sare bat, lau irrati elgarrekin laneanari eta egunerokoan, ara ikusten da, alare, jostasuna handiz, baina beti uh, ola, berezi batekin ari girela lanian, eta gaur egun, ogoita ma bosturte, beti hobetzeko uh, sede horrekin eta jendetaz urbile goiteko naikeri horrekin. Mm. Ispiritu hori egan duzu, eh, hor dela, astapeneko ispiritu hori, zoin da nola, nola definitu edo ispiritu hori? Boleenik eskuarazko irratiak girela, hori eh, gure nortasun ageriko ezaugarri nagusian aski, uh, eh, eara, eskuaraz eskaintzen duula uh, gure ustez zerbitzu publiko bat. Heda bide bat gira, ordean uh, eh, ebean gira aktualitaten berri emaitia, eta gu iruleiko irratia basena faruguntan kokatzen gira, ordean inahala basena faruguntako berri guziak emaitia, pasten diren gauzak, ateratzen diren iniziatiba politak, eta bon, gero aipatuko dugu ere, sarean aigira beste lau irratiekin, beste hiru irratiekin eta heke bakotsak beren eh, heinean bergauza inez, be eskaintzen dugula horako urbiltasuneko zerbitzu bat, denen, eh, denen dako gure ustez, edo hala nahi dugu hasteko, gazte eta zahar arteko denena eta ere, uh, eh, ahlo desberdinak, eh, politikatik sozialerat, kulturatik kirolarat, uh, bon, hori uh, inala denen, denen zerbitzuko Kitoiko, Kitoik, eh, oita zi behar ere, uh, voilà, zerbitzu publiko bat eskuaraz. Iru, amarkaden ondotik, behar hasen duzu inkesta baten eh, eramaiteko, zer da susen inkesta? Bo ez gira, ez bada, guai oitu inkestaz, izan dira beste gauzatzu pixkatein hortakoak ere eh, guai hartio, me hor, eh, xasasi ginen eh, edo galdetegi bat entzuler, elburia zelaik, jakitia ere, hek zer zioten, bon, usu gauzatzu ontsa direlaik eta oaxak aldu zauzku, gauzak obetzeko direlaik edo txarrak direlaik ere nahi ditugu jakin eta eta mentura zonu gehiago gauzak obetzeko, eta hor galdetegi bat abiatu ginen uh, jaz ere, Et euh, bo, uh, galdera, emankizun erbuz, fin, lehenik uh, entzulen usaiak, noiz eta nun entzuten duten irratia, emankizunak zerrendatu zere zerzioten emankizunetaz, eta gero atal bat ere interneti buruzko erabilpena bizki edatzen, edo garatzen nahi baita, bo, menturaz ez denen dako, mea initzen dako alare, irratia entzuten alda ere guai eh, mugiko retan, eta, eta bon, wala, hori nola erabiltzen duten, eta hortan ere bai ditugu gauzak hobetzeko zer, eh, zer egin behar zen berreun bat uh, errepostu baditugu mementuan, baina ez da aski eh, gure uh, inkesta hori emaitzak fidagarriak izaiteko edo, eta hor hor kampaina honetan berriz uh, bultzatzen dugu hori, janez be jender, be, wala, oitazteko inkesta hori hor dela, nahi ginuke ukaldinoat eman hor kampaina denboran, jendek errepostia emaiteko, uh, gure webgunea joanez betetzen alda, edo bestela, bon, paperez eskuratzen alda ere, uh, unat galdinez gioz. Ejan nahi luke, bilana lana egintzin ondotik uh, urte erdian edo hola? Dena bon, Behar dira, bai, ara, azterzeko denbora hartu behar da, lehenik ikusi behar da helzen girenez uh, nombre kritiko hortarat, eta gero, eh, baba, zer nahi xaz, berriak emanen ditugu uh, finituta, uh, ara, hori, ez, wala, ezin ono tratatzeko denbora somat hartuko diena, me, baba, ba kampoari buz eta ba barneari buz ere, Bara, ze, zer den sobra, ze ez aski, ze ez untxa, eta eta hori gure uh, ondoko ilaiteko lanian hartzeko uh, eh, oinarrezko gauza bat izanen da. Hmm. Beraz, eh, deialdia, beraz, uh, inkesta horren betetzeko. Elkarte irrati bat, dela, errandugu, elkarte irrati bat gaur egun, zer gana idu? Bon, elkarte irratia gana nahi du lehenik eh, forma aldetik, forma bat da uh, eh, elkartea, administrazio kontseilu bat, laguntzaile batzu eh, ari direnak pixkat irratiko uh, edo orientabideak gogoetatzen. bon, gure funksionamendian langileak ere ekasik administrazio kontseiletan dira eta langilek da laguntzailek bezain bat gogoetatzen dituzte orientabide horiek. Uh, elkarte mundia bakio ere nekez dela eta bon, hori da gure eh, eh, mementoko zailtasun bat laguntzaile aski biltzia administrazio kontseilu uh, azkerrak osatzeko, baina bon, hori formalina aldetik eta gero uh, espirituaren aldetik edo be Eh, beti nahala jendeta zurbil egoitia eta uh, bon, elburu, elkartek dituzten elburu, eh, elburuak uh, probetsurik gabeko, uh, diru probetsurik gabeko elburuak uh, itia zait uh, erritaren dako. Mm. Laguntzaileak aipatu dituzu, Laguntzailek, bai, nori zaiten alda laguntzaile eta ze leku dute elkartean? Alo, laguntzaile izaiten alda, noh nahi, hortan ez da dios mugaik, edo zoin adinetakoa, edo zoin ideietakoa, eta gero guk hemen iruleiko irratian eman dezaun, be laguntzaileak badira eman kizuniteko, badira eh, kirol, eh, kirol uh, partidak eta komentatzeko, badira uh, ekitaldiak egiten ditugulai kampaina denboran eskukaldi baten emaitea diteko, menturaz bakarik xarzen saltzeko, zerbitzian hartzeko ustatian, zinez mota guzietakoak, implikazioa komunikazio gehiago nahi bada, be, badugu hemen administrazio kontseilu bat ere, edo ez bada ajunt uh, segitu nahi uh, maiztasun handi batekin, be, hartetan ideiak ekartzeko, uh, zinez, uh, berilekiatxe maiten alda, uh, lantxipi ahondi implikazio guti ala ahondiana eta beti aberasgarri da. Maritxu Lopepe lehen partian aipatzen eh, zinuen eh, zer likut zuten laguntzaileak, aipatzen zinuen ere ibilbidea ala, ogoitama bost urtez, profesionaltasuna hor zela, e, biak parezpar ezartzeko, ez te hauai e, benunbait e, ez, due, ez dia horrek lotxatzen laguntzaile bat, prezeski profesionaltasuna izaitia ikatian edo ikatietan. Bon, gero ez teu eh, galditen laguntzailek eh, berrien aurkestia edo goiz berrien itia ordean bada alare. <laughs> Iten alda, bakotsak bere inian. Ah, ah eh, onak ginezak egotik. <laughs> Ez, me, uh, prezeski, e, bar mm, grabatu du, ofen, zuzenean, uh, izan da, eman bat, kanaldudek uh, kanal uh, e, eskenea, irureiko irratiko oitama urte horietan, eta ikusiko da ondoko egunetan ere beren web gunean, eta hor mintzu zen laguntza bat, hasizena zena bon, uh, Uh, ez pario bat me bon, uh, uh, miren txubizka esipi, beraz, kirol komentaria, rubien, rubien komentatzen, eta ara, ez, da, ez du iduri, bai, tezpada harik eta egresa dela, eta ez da seur joala ere, me ondatzen zen, ara eh, lagunekin eta motibatuz, eta gero eh, pixkanaka pixkanaka ikasiz, eta plazer handia hartu ziela hortan, eta ara izaiten alda, bakotsak bere lekiatxe maiten du... Uh, uh, bere, bere hainian eta ez dut uste eh, profesionaltasuna erten balimadare uh, eh, eh, bon, ara, ez dira denak nahazten, ara, ez ditu ezakzen, uh, ba nahiz eta batzuak ahunt uh, egeseiten alduten ere hori, ne uste dut elkarte irratiak girela ere eta badela irratietan ene ustez giro goxo bat eta jendia unateldu delaik, bo, ara, menturatzen da pixkat giroen gatik eta gero joan ahala eta gauza gehiago iten alda eta iten aldira hainiz gauza mikrotik urgun ere badugu zer egin uh, elkarte gisa, uh, eh, nahi ez da lotxatu behar bate. Mhm. Kampainari lot giten, eh, duzu atzo kanaldu den, edo bajada kanaldu den zuzenean emankizunean agertu dela, hori kampaina astearen marka, ze, ze importantzia du kampaina horrek iruriko ikatiaren bizian? Bodeia urteko mementu importanta da, eh, ba entzulendako, ba langilendako hemen, lana da, eta eta bestalde, begure gure busitaren eguneko eh, oita busta da, edo laurdena kasik eh, kampainatik heldu da, etxez egiten den kampaina hortaik, eta antolatzen ditugun ekitaldi horietaik, beraz, diru mailan beharrezkoa, elkarte irratiak gira, diru laguntza batzutaik bizi gira, irratiak kitoik da, eta bestan hori ez dela aski, uh, eh, irratien marxazteko eta hor dian entzuleak, uh, be, galdeiten dula ere uh, beren, uh, beren ekarpena eta hori alde hortaik uh, deia uh, ezinbestekoa da. Gero uh, kampaina da ere be, entzulen gana joaiteko okasione bat, badugu alare laguntzaile sare bat, erri guzietan edo gehienetan hasteko baitugu jendiak, ari direnak lan horren egiten irratiaren dako, edo gazte uh, pesta komitea, edo beste jende batzu ere eh, ara hori urteko lotura ijatiarekin ekitaldiak antolatzen ditugu hor ere eh, bon jendenako ez da beti senta ijatia boza botzak dira eta eiten antaldi kantaldi edo hola eh, naiz eta ikusten duten ijatiko jendeak ez dakite bait ez bada norde nordiren me ara beste okasione bat ere kurutzatze horren antolatzeko Justuki ekitaldiak aipaditzagun, uh, eh, ahirran uh, eh, izan zen, uh, dola zonbaitegun kantaldi bat, uh, duko dualde kantatuz, eta orai zein izan dira, izanen dira ondoko itzorduak ekitaldien aldetik? Bo, oden usaian, kanpaina kampaina, bon, kampaina iru, asteko eh, epea da, eta entzatzen gira denako eh, konzentratzia. Urtean, oita ma bost urte biskat berezia da, ordean eh, entzatuko gira hedatzia gehiixot urtean, funtzionara. ara, aipatuzu hori has ginen kanpainako kampainako data ofiziala benolen. E, onduko itzordia, bon, barda baginen itzordua importanta, onduko itzordia, itzordia bihar da, bihar abiatzea, onda izela eman gizun berezi bat eginen du Marianezek eta Eh, hartaik landa edo hoa gabere eh, hasiko dugu hemen uh, eh, orako apeitifa gisako zait gure laguntzaile kronikalari uh, jende handanat gomitatuz eta jende handanatzen eta gogonez onartu dute eta izan gira multsoinoat hemen uh, urte betetze horren ospatzeko. Onduko itzordia martxoaren emeretzean izanen da Dona Paulen uh, izan zen helduen uh, kantu xapelketa eta uh, etzen in izan zazpi provintzietako finalaik, eta ordean hor proposatzen dugu ebe iparaldeko finala egitea helduena, Dona Paulen uh, eh, kantusapelketa zaibik da haur urtea da ere, eta hori ere sartzen dugu gure ekitaldietan hau maiatzein oita, oita batean izanen da armendaitzen, eta gelditzen dira beste itzordu batzu eh, ono datak eta ez direnak ahas finkatiak, antzerkia, dantza, eta musiapelketa besteak beste, eta horiek bon, izain direlaik, uh, eh, obekisot, uh, eh, be, aipatuko ditugu hor hmm. Bestalde, Euskal Iratiak sarearen baitan kokatzen da iruleiko Iratia, aipatu dugu ostean lehen partean, E, gure irratiaren kampaina denboran, e, aipatu Euskal irratiak e, 2008-goi egitasmo bat e, badela, piskat gogo eta fase bat, e, irurueiko irratia eta Euskal irratien e, artean, e, nola, nola itzinatzen da gogo eta hori? Ordean, eh, bon, eh, eskual irratiak ez da noit denak gira, ordean da eh, eskual irratiak da gu lau irratiak nola lanean hartzen giren elgarrekin, eta lau irrati gira gure aberastasunekin, bakotsak gure lekian, eta e, wala, ere ez da beti errez, ez gira elgarrik usten, ez ditugu errealitate berdinak, eta ordean beti lantzen haigira elgar lan horren obetzea, eta hor fase bat finkatu ginen, onduko urten dako nola uh, gauzak uh, obetzen ziren eta bo, ez baita ez badatxarrak direlako, ez beti berbaita obekio lanian izana eta uh, ah, wala, teknologia berriak, zer nahi gauza badira, egun guziz eh, galditen daukutenak berri ikustiak gure, eh, gure lanen hartzeko manera, bo, hor ahunt, uh, eh, astapena da, beraz ez da ono gauza hondik uh, erten me gure uh, elgarrekin lanien arzeko manera horren obetzea da, ara gure sarearen uh, aberastasuna aipatzen dut alaik, alare, wala, oitu behar da, gure berezitasun hori esker, hori biltasuna zinez untsa lantzen aldu dugula, bakotsa gure lujaldeari egokituz, eta gero ekipa haundia izanez, denak lotuz, be gauza batzu, uh, bo, aipatzeko etxemplu batzu, eh, aipatzen direlaik eh, manezaun uh, aktualitatean, edo haute edo gertakari berezi batzuren segipena, edo, ala, uste dut, iru, ba, eskuali jatiek hor erakusten dutela, beren, uh, beren indaja, uh, haute egunetan denak eskuali jatiak lotiak dira, hor baita informazio oberena eta errektibitatea ondiena. Eh, beste maila atian ere, be istanteko rekabiatuko da, eta gure sare hori esker preseski, be denak egratiari eh, ono lotiak izain dira ikusteko lekukoa nunden eta nola heltzen ari den, eta barda ipatzen zena ere, eh, be, kultur mailan eta kantu mailan eta, bon, be, eskual kantua eta eskual ikusgarri eta sorkuntzaren behin nahi bada, be, gure sarea da ere behiz uh, eh, egokiena gauza horien eh, jakiteko. Ordean hor zinez indar bat da, indar hori behar da entretenitu eta hortako dira zukaipatzen zinen eh, gogo eta fase horiek besteak beste. Iruleiko irratiko presidentea zirela joitarazten dugu Maritxu Lopepe, ogoita amabost urte aurten, elgarra gurtu haitzin, ze desiratu zako Iruleiko irratiari? Ba, beste hain urtez bizi egoitea, hori gutienez, eta alare finitu gabe antzi baitut bat, hor haipatzen duk teknologia berriak eta ala, e, geroari buz eta haintzina aso girela e, mailortan ere gauzak beti hobetzen entzatzen ari eta gure web berritua e, ez dugu arras biharko me ondoko egunetan prestizain da, eta urten laguntzaileak ez ikusten etxetik pasatzen edo utxiten batuzi edo ez badira pasatzen, ebe webgune energian emaitza diru emaitzaren iteko manera izanen da aurten goiti beraz ara hori e, e, e, errangabe usten al, eta ba, gero itxura berritua emankizunak eta denak ere atxemaiten alko direla me ere hori badela eta eta besterik be kanpaina untsa pasadaina daina ara ongi etorri hobena okandezaten gure laguntzailek etxi eta ondoko ekitaldietan ere jendia bildezaun irratia gono marxadain luzaz. Kampaina hon beraz eta zorionak. Mireske. Mireske.